signor rappresentante della Nederlanda e autoritatoi, signor rappresentante della registaroi, signor presidente, cari che amicoi, chi il vistia jam la duan foion, ni congressa sentiuci charma lando, plena de natura i belagioi kai artagioi, kai amba u foie ni estis acceptitai per etenditai braccoi tut core ci foie al tio aldonijas la plei alta conorigo chiun invitanta lando povas doni all'internazia congresso la honora procretado della unu attivitano de sia mosto Giuliana la regino de Nederlando. Tiuci honorigo cae la sendubai simpatioi cium sia mosto montris al nia congresso per gi estas despli valorai cae despli carai al ni ne nur al tiu ci congresso, sed alla tuta neutrala esperanto movado, char la regino de Nederlando estas unu el la plei clerai monarcoi mont conata pro siae humanetsae sentoi cae humanismae ideoi, dum la regia familio Nederlanda appartenas sen dube alla plei democratae en la tuta historio de regezzo. Ali Planke, la facto che en la conora comitato della congresso trovigias preter la ministro de educado scienzo cae culturo, cies representanto ni havis la honoron vidi en nia mezzo hodia o matene, apud la honor ministro dr. Odres, bone conata en la esperanto movado, char li mem estas esperantisto, la plei el starai, la plei eminentai personezoi de la nederlanda politico scienzo cae cultura vivo generale ne povas esti interpretata ali maniere ol kiel apogo alla ideo de comuna linguo fare de tiuci malgranda granda cae kiel la nomo gin diras, malalta lando sed kiu creis al statura in pensuloin donintain alla comaro eterna in valoroin cae ricigintain la multfacettam cae multcoloram mosaicon de la monda culturo per siae valorae vercoi. Tri nomoi meritas esti aparte mensiitai. La unua estas la nomo de Erasmo. Quancam nascita en Nederlando cae educita plei parte en tiu cilando, li voyagis al diversai landoi de Europo, li estis en Anglio, en Francio, en Italio, ca in aliai landoi, ca cie tra Europo li povis paroli ca scribi, verci ca discuti en unu sola lingua, en la latina lingua, ciu estis en tio epoco la lingua de la scienzo ca de la studoi en Europa. Sian tutan vivon, tiu pensulo dedicis alla defendo de la homa digno, alla defendo de scienza argumentado en discutoi, cae necesse li devis veni en conflicton cun la fortoi de supersticio cae ignorado. Cae ne esta surprise che tiu grande gulo, ciu dedicis sian vivon alla poma digno, ciel mi diris, devis forrabi de sia valora tempo, minutoin cae foroin, por ofte defendi sin contra la attacco in della ignorantoi la tua grande culo, qui ni ne povas ne menzi estis Rembrandt. Li usis alian universalan linguon, tiun de la coloro cae tiun de la penico por esprimi sin mem, por igi sin mem comprenata cie en tiui peisagioi, portretoi, cae scenoi e la Biblio, cium li eternigis en siai verfoi. Ciui vercoi de Rembrandt estis venditai auccie por quin mil guldenoi ciam li bancrotigis, set hodia u tiui vercoi ornamas la plei granda in art galerioi, ne nur der der lando, sed anco de aliai landoi, en Berlino, en Pariso, en Londono, en Crebrigio, en Edimburgo, ca in aliai urboi trovigas liai vercoi, ca elvocas admiron de ciui sam Tempulo de Rembrandt, sedium pli Iuna laula agio, laborinta sur tute alia campo, estas alia nederlandano quiu disfamigis la nomon de sia lando. Hugo Grotius, la granda humanisto, jura filosofo, diplomato, estas plei multe conata quiel la fondinto de la scienza de internazia iuro. En brilai tesoi li contraubatalis la argumentadon de Portugalio, quiu pretendis por si havi la orienta in maroin, cae argumentis che la maroi cae oceanoi estas liberai por ciui, estas alireblai al ciui nazioi por navigatio cae exploatado. Malgrau la multai servoi qui in Grotius faris al sia lando, oni tamen encarcerigis lin, cae ciu simbole li successis en cesto sub malpurae tolajoi, fugi el carcero, rifugi en Pariso, cae tie li vercis sian plei grandan vercon, plei conatan vercon, pri la juro de la milito cae pazzo, ciu non li consideras la basa, la stona verco de la scienzo de internazia juro. La tri jus mencita in nomoi meritas omagion de ciu universala congresso, universala lausia consisto, lausia programo kai lausia i celoi. Sed por congresso universala usanta comunan neutrale homan linguon kai celanta la disvastigon de tiu linguo cie tra la mondo kai gian generaligion tiu tri nomoi havas apartan singrifon. Erasmo, pro sia lucto por la homa digno, contra u supersticioin, contra u ignoradon, estas inspira exemplo por ni ciui, qui devas fronti la sama in malamico in podiau, quiam ni laboras ne nur por esperanto, sed quiam ni laboras generale por la progresso. Rembrandt, per la universalezzo de sia motivoi, per la universalezzo de sia arto, comprenata cie en la mondo, en ciu angulo, cie la homai coroi estas i de verai artagioi, tiu Rembrandt simbolas la essenzan egalezzon de la homa naturo super ciui rassai, religia e cae aliai differenzoi. Kai chune estas precise tiu essenza egalezzo de la homa natura, tiu baso kiu estas en la fundamento de nia tuta agado. Char ja ni volas doni al i homoi, egalai eblezoi compreni unu la aliain, kai comprenigi sin cie en la mondo. Fine, Hugo Grotius, kiu creis la fundamento in de la non tempa internazia Europa, creis samtempe la basoin de iurai rilatoi inter la popoloi, qui fine comencis regi la rilatoin inter la statoi, cae ciui ni esperas regos ilin ciam pli cae pli. Cae applici iuron en la statai rilatoi signifas samtempe labori por dispello de malconsentoi inter la statoi, do en la lasta linio, por la monda pazzo, por tiu pazzo, quiu estis menziita tion da foioi hodia o matene, ec de la oficiala i representantoi de la Nederlanda registaro, gis la lasta parolinto, kiel representanto de la landai associoi aligintai au ne aligintai al UEA temas do pritiu internazia juro, quiu per aliaj rimedoi helpas, contribuas al la mondapasso, al quiu ni esperantistoi presentas neutralan instrumenton de internazia comprenidio nian esperanton, quiu devus farigi cies esperantos. la tutan decnaua in arcenton, ge amicoi, marcas clopodoi, anta uenigi inter la popoloi cae statoi, cae fortichigi la ideon de monda pazzo. Ne estas tiu ideo iu nova ideo kiel kelkai pensas. Jam en la jaro 1806 fondigis en Britio la Brita Societo por Pazzo, sequita pos quelca iaro de la usona societo por paso ca de alia i societo i por paso en alia i landoi ocasis ancau internazia i contactoi ca la resulto de tivi contactoi estis la congresso i por paso el qui la unua ocasis en la apuda proxima Brusello en la iaro 1842 ca la dua en Parizo en la tumulta iaro 1848 sub la premo de tiu vasta pazza movado de la Tecnaua e Arcento, sub la influo de socialisma e ideoi de diversa e tendenzoi de tiu sama e Arcento, oni fine decidis fine de tiu Arcento cun voci la unuan paz conferenzo. Cai ciam di fare sti un decidon, chi lando estus povinta esti plitauga, ol nederlando, la lando in chi una schigi Grotius grozius, la fondinto de internazia juro. cae, effective la unua pas conferenzo de la iaro 1899 cae la dua pas conferenzo de la iaro 1907 dum quiui politicistoi, juristoi cae diplomatoi clopodis trovi tauga in rimedo in por solvado de conflitto e de malconsento inter la statoi cae por humanigo de la militoi occasis en tiu sama bella ca interessa hago en quiu ni nun congressas. Si tie. Ciam post la unua mon milito, oni fine decidis fondi la internazian fortumon, qui tasco estas applici juron al rilatoi inter la statoi, clopodis solvi ilia in conflictoin, sem partiece el mondavit puncto per jurai metodoi, quiu urbo est strovita chi è la plei tauga por la sideo de tiu ci cortumo se ne hago. La dua mon milito shangis nerion tiu rilate, cae podiau la monda cortumo, la internazia cortumo quiu iugias la conflicto in inter la statoi, quiu applicas iuron alla rilatoi inter la statoi, trovigias en hago en tiu bella palazzo quiu portas la plei belan cae plei noblan nomon quiu non i povas imagi la nomon de paco. Existas palazzoi palazzoi cae castelloi e amicoi elstaras cie poiome tra la mondo. Ili ofte elvocas admiron pro la elegantezzo de sia linioi, pro l'antiquaggio e chiu in ili entenas, au pro la artaggio e trovigias in ili. Sed existas nur unu palazzo en la tuta mondo chiu portas la nomon de la pazzo, chi in chiu forgigias la pazzo, cae tio estas la paz palazzo en hago. La felicia hazardo volis, che giuste en tiuci ci urbo, historie cae actuale Tiel firme ligita al pas clopodoi, Universala Esperanto Asocio lancias novan, grandan, monscalan campanion por subteni la tiel nomatan jaron de internazia cunlaborado. Jam en januaro de la jaro 1963, la Generala Assembleo de Unigintai Nazioi decidis che la plei opportuna maniero por celebri la dudechiaran datrevenon de la fondigio de unuginta in azioi en la iaro de quin, estas intensigi, profundigi, amplexigi la internazian collaboradon cae entrepreni comunain pasoin por la bono cae avantaggio de ciui. Cae tiam la secretariato de unuginta in azioi turnis sin al neregistarai registarai en consulta e rilatoi cun unuiginta in cae cun UNESCO, inter alie anca o l'UEA, por partopreni en tiu ci agado, compreneble universala esperanto Associo acceptis la cum labor. Char ni esperantistoi opinias, cae mi esperas che mi esprimas la opinion de viciui citie ciam mi tion diras, ni esperantistoi opinias che necessas doni subtenon al ciui honestai, loialai, clopodoi de unuigintai nazioi, qui telas anta unigi internazian comprenigion, cae sepe anca mondan paton, char ni esperantistoi ja estas por la monda pato Cae ni estas ne nur podiau, sed ni estis anca hierau, ciam estis fortai internaziai tensioi. Cae ni estis ne nur hierau, sed anca antau hierau ec de la momento quiam tiu genia iunulo el Bialistoc ec havis la ideon doni alla comaro comunan linguon, cia ciui in niae realigoi gis la podiaua tago, la ideo de comuna supernazia neutrala linguo estis ligita alla penso pri intercomprenigio ne nur buscia sed anca ucora, cora, alla ideo de toleremo cae comprenema rilatado al alies pensoi, ideoi, ideologioi cae religiae sentoi, al intercomprenigio inter la rassoi cae nazioi, seque alla monda pace. Ni opinias che nel niu granda ideo, des malpli ideo tiel signifa, tiel grava, tiel essenza por la pomaro cae gia sontezo qui estas la monda pazzo, povas esti monopolo de quiu ain regimo, de quiu ain stato, de quiu ain politica concepto, certiui ideoi estas comuna proprieto de la tuta pomaro. ali flanque, ni same tiel ne opinias, che char definita il regime e stato e au gruppo i da stato e mine fara saluto in el quiu ain concreta stato, per ed sia i stata i propaganda i machinoi, propaganda definitan ideon, che nur tial ni ciu i devu silenti pritiu ideo, ignori gi au ec resigni pritiu tio estus same tiel granda eraro, kiel estus la eraro opinii, che tiui ideoi estas monopolo de kiu ain. Ech pli, havi tian star punkton, signifas helpi al tiui dengerai monopoligai tendenzoi, kai nei sian propran pacintetson, brilan pacintetson, ofte pacintetson de liberezzo kai democratio. Ciar mi devas vin diri, cae diri tutte clare che existas diversae spezoi de pazzo, existas pazzo cae pazzo, anca o arrestitoi cae condamnitoi en carceroi estas tenatai en pazzo. Ni ne estas por pazzo, ni estas por pazzo en liberezzo, en chiu la homai raitoi estas observatai, char nur tia pazzo respondas alla homa digno, cae nur tia pazzo garantias personam felicion, materiam prosperon, ca intellectam progresso. Cun tiai pensoi ge amicoi ni aliras alla iaro de internazia collaborado. La estraro de UEA pripensis la aferon, elaboris proponon, cae tiu propono iam estas presita in plurai lingvoi cae presata en aliai lingvoi. Multai, eble ciu el vi, iam ricevis gin cae legis gin. Necessos collecti multain subscriboin je tiu propono. Necessos mobilizi ciu in organizazoin cae ciu nunuo puloi, char quancam dum tiu ci iaro de internazia cum laborado, ni faros nian eblon por helpi alla clopodoi de unneginta in azioi sur tiu campo, tamen ni ne forgesas che ne estas ebla pli intensa cae pli vasta internazia cum laborado, sen accepto de comuna instrumento de cum per ciu povas intercomprenigi ne nur la intelectai elitoi, ci havis tempon por el lerni multa in fremda in linguoin, cai ex tiu el lerno ne suficias alili por intercomprenigi ciam, sed que necessas cun laborado de la vasta e popolta voloi, qui havas nec tempo nec energion en la podiaua moderna tempo por lerni amasson da lingvoi, sed necessas havi unu solan comunan linguon por internazia comprenigio, cae tio estas nia internazia linguo esperanto, internazia lausia consisto, lausiai celoi, lausia strukturo, cae lausia. Applausi Decessos, en la iaro de la internazia collaborado fari anca o alia in pasoi. Memorandoi esto sendita al unigente ai nazioi cae la stato i membroi. La landa e associo i fari parallela in plasso in cesia i landa e autoritatoi. Documentoi esto seldonita e pri la educa kai paziga rollo de la internazia lingua esperanto kai prigia funziado in la pratico. Multai aliai agadoi estas jam planita i portiu iaro de internazia collaborado. laborado multe da laboro attendas ciu in esperanto organizajoin cae ciu un uopan esperantisto. La demando non starigias, ciu la esperanto movado estas matura por entrepreni un nova navado, ciu ni estas suffice fortai por tion fari. La mia opinio, ni estas suffice fortai. Malgrau la pensois, quel foie defetismai qui esprimigias tie cae tie, malgrau la facto che quelcae rigardas al nia afero ciel stagnanta afero, la factoi contrauas tion. Se ni rigardas al ciu ain aspecto de nia agado in la lasta iaroi, ni notas obiectiva in progressoi. Vividas sur la cultura campo, ricigion de nia literaturo per estarai vere valorai vercoi, qui ai la dia comedio de Dante unica el donajo in la tuta mondo pro la designajo de Botticelli. Vi vidas la vercoi qui el naudo cae multa il aliei. La speranza gazetaro qui esti santa u quel cagliaro circa u quarde quinde podia u estas prio al cent. La fac portaro i qui anto u dechiaro esti sion prio al cent podia u estas prio al cent quarde la nombro de faca e organizazo i duo brigis, la nombro de landa e associo de tride crescis al prio quarde, cae tie, al ciu ain aspecto vi rigardas vi vidas progresso, cae cion diri pritiai el starai realigoi cia estas la internazia arta teatro kiu successis en quelcai iaroi de sia laboro produkti elstaraj verkojn kai evoluigi la teatran esperantan lingvon kai la teatran arton. Ili faris grandan laboron. Vi havas la eblecon aŭskulti ankaŭ tiu ĉi kongreso iliajn produktaĵojn, sed necesas ke vi ankaŭ donu apogon al tivi kulturaj agadoi, tute speciale al la kultura agado de internacia arta teatro, ĉar teatro ne povas vivi sen publiko. Ne sufficias nur consenti pri la gravezzo de tia entrepreno se necesas anca gin subteni. Oni ne devas forgesi che jen ni produktis anca u la unuan filmon ed esperanto. Vi havas la ocasion gin vidi dum tiu ci congresso. Kai ti el plu, kai ti el plu. La membraro de UEA, kiu estis dexes mil, antau deco da nun estas tridec quar mil. Kai kion diri pri nia junularo kai lerneioi, Anta la resoluzio de UNESCO in 1954, Esperanto estis instruata en iom pli ol cent lerneoi de declin landoi. La lasta statistico montris che gi estis instruata en presca o sestent de de du landoi. Ca inia iunularo, ci vi ne memoras antau quelca iaro i iam crisom ni travivis? dank alla lerta kai intelligenta laboro de la dvidanto i de nia iunulara sectio, el nenio creigis potenza iunulara organizajo cun podiau prescau dec mil membroi. Varman gratulon meritas la guidantoi de teio de nia iunulara sexio pro tiu successa laboro cium ili faris. Tia maniere, al quiu in aspecto vi rigardas, vi vidas objectivan progresson, malgrau la grandai malfacilajoi exterai, cal malgrau multai obstacloi internai, quiu ni frontis cae plue frontas en nia laboro. Mi do opinias, che ni estas capablai plenummi la grandan tascon quiu stara Santa Uni en la iaro de la internazia cum laborado, sub unu condicio, che ni estu unuezai, unu sai nenu organize, sed anco in niai coroi cae spirite. Cae tiu rilate, mi opinias che mi povas fari nenion pli bonan en tiu ci momento, ol memorigi vin pri la vortoi, cium eldiris doctoro Zamenhof, ciam lazza pro quelcae eventoi en la tiama Esperanto Movado, li decidigis retirigi pri ciu oficiala funccio en la esperanto movado cae en sia fama parolado de la iaro 1912 annonsis sian exigion. Li diris, antau ol mi formetas de mi cian oficialan rolon, mi ancora la lastan foion ad monas vin. Laboru ciam en plena unuezzo, en ordo cae concordo per unuezzo ni pli au mal pli frue ne preventos, et se la tuta mondo batalos contra uni. Per interna malpazzo ni ruinigus nian aferon pli rapide, ol tion povus fari ciui niai malamicoi cune. Se en nia afero aperos io, cio shainas al ni malbona, ni povos tranquille gin forigi per comuna interconsentita decido sed nin eniam semu en nia tentaro reciprocan malamon cae malpacon, ciu nur gioigas cae triumfigas niaen malamicoi. En la unua iaroi de nia laborado, sur nia standardo est iscribita in lavortoi, e spero obstino paciento. Dio tute sufficis, char che ni, zamideanoi, devas reciproce nin estimi cae helpi, Dio por ciu estis comprenebla per si mem. En la lastai iaroi, diris Zamenhof, ni bedaurinde forgesis tiun devon, tial nun, transirante en la duan quaroni iarcenton, ni scribu sur nian standardon novan vorton, cae citium vorton ni ciam respectu ciel sanctan ordonon, tiu vorto estas concordo. Tio estas la vortoi de doctoro Zamenhof tiui profetai pensoi desamenvof regu la laboron de ci congresso. Ili estu anta uniei oculoi, ciam ni ecagos cae laboros en la iaro de internazia fun laborado. Ili estu bazo de nia agado en la estontezo. Se ni observos tiun sagiam cae prudentam consilon, ni certe vencos. Se ni mal observos gin, ni riscas ne nur detrui cion, cion miloi da sindonai personoi creis dun plion septe chiaroi de l'existado de Esperanto, sed anca u compromiti pror ciam la ideon de la internazia lingua. Cia se ni compromitas hodia u la ideon de la internazia lingua, ne liu plu trovigios, ciu povos restarigi gian reputatio. Ni estas suficie forta ge amicoi por iri antauen, ni nur besonas saggion cae prudenton por esti unu Cun cum tiu saggio cae prudento ni al frontu la laboro de tiu ci congresso ni al fortu la iaro de internazia cum laborado porque la iaro de internazia cum laborado farigiu samtempe anca u la iaro de la internazia lingua esperanto en la interesso de internazia cum laborado en la interesso de amica i inter la popolo i rasso i kai nazioi en la de amica cun laborado inter ciui unuopai homoi en la intereso de ni